مفازا حدائق وأعنابا وكواعب طرابا وكأسا دهاقا أما بعد فإن لك الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهبطة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها رب العالمين ndugu zangu na wazee wangu watukufu wa Kiislamu para kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani zimwendee zifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi kama waislamu lazima shukrani zetu zote tuziregeshe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ametupatia sisi neema mbalimbali, neema ambazo kwamba tukijaribu kudhibiti ama kuzihesabu namna zilivyokuwa nyingi hatuwezi kudhibiti. Lasema wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Miongoni mwa neema hizo ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia ni kujalia sisi Waislamu kutupatia miezi ambayo kwamba ni miezi mitakatifu. Kwa hivyo mwezi ambao kwamba tuko ndani yake hii ni miongoni mwa miezi mitakatifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake amesema fala tadlimu fihinna anfusakum ndani ya hizi miezi mitakatifu msidhulumu ndani yenu nafsi zenu nafsi zenu vipi katika hizi miezi mitakatifu ndani yake msimuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala hii neema kwa waislamu kwa ujumla kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawapatia miezi ambayo ndani yake ukifanya ibada wanapata malipo maradufu hii ni ihsan kwa waislamu Ndugu zangu Waislamu, katika huko ni kwamba tutakumbushana leo. Tutakumbushana ruhusu niamu miongoni mwa zile neema kubwa kubwa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemeshia sisi. Maisha ya kila mtu ya kila siku kila wakati ndani yake kuna neema amekwamba hawezi itambua hiyo neema isipokuwa yule ambaye kwamba ameikosa hiyo neema kullu harakati kila haraka min harakati kayaumia fiha neema katika harakati zako za kimaisha kila siku kila dakika ndani yake kuna neema hautatambua kwamba kuna neema wakati kiungo fulani kitawacha kufanya kazi ndio utajua neema ya mkono ilikuwa nini haita hautapata kujua neema ya Allah wakati kiungo fulani penginepo ni mguu wako itakataa kufanya kazi hapo ndio utajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha lakini kuna baadhi ya neema ambapo kwamba neema kubwa neema ambazo kwamba huyu Muislamu lazima ashukurie katika hizi neema na mtu hawezi shukuru neema mpaka kwanza amtambue Mwenyezi Mungu pili aitambue neema ambayo iko ndani yake ndugu zangu waislamu hii ni kukumbushana kwani katika dini ya Kiislamu katika miza ambapo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatofautisha na dini zingine hao siku zote wanaamrishana mema na na maovu katika hizi neema amekumbana kwamba neema kubwa kwanza neematul Islami wal imani, neema ya Uislamu, pili neema ya mtu kuwa na imani. Wa hiya wallah min a'zami ni'ma, hii ni katika neema mgombana neema kubwa biha alaina, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia sisi. Angalia, haikujalna min ahli islam pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi ni katika Waislamu, si Waislamu tu wa tauhid Vilevile Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kuwa ni wenye kumpekesha yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lam naj'alna lil yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala hatujalia sisi ni katika Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi na kutupatia dini ya Kiyahudi. Mayahudi wenye sifa gani? Alladhina wa lam yakum walimtukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wawasafuhu biakbahi sifati hao Wayahudi ambao kwamba walimsifu walimpatia Allah Subhanahu wa Ta'ala sifa kwamba ni mbaya wengine wakisema mkono Allah Subhanahu wa Ta'ala umejifunga hawa ni Wayahudi yadullahi maghlula wakimsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa kwamba ni mbaya hawa Wayahudi Allah Subhanahu wa Ta'ala hakukuumba wewe ni Myahudi Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba sisi ni Wayahudi Allah alituumba sisi ni waislamu na wenye kuikubali kilima tukufu ya kilima ya la ilaha illa Allah asema awi naswara Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi ni manaswara alladhina abadu ghayra Allah amekopa walimwabudu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala pili wanasabu ilayhi walad na wakamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana mtoto taala amma yaquluna uluwan kabira hii amekombana asema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtoto Allah ameepukana nayo Allah amejitakasa nayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hana sifa kwamba na mtoto Wayahudi walimtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakampatia sifa kwamba ni sifa za upungufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hao manaswara ambapo walimnasibishia walimwabudu sifa Allah subhanahu wa ta'ala wakamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba na mtoto Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba wao katika hizi vikundi Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi katika hizi vikundi bali neema kubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala alikujalia wewe ni Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala akujalie neema wewe ni mwenye kuikubali imani ndani ya moyo wako ihdina siratal mustaqim kila siku mtu anaomba katika swala yake angalie katika swala ikiposekana suratul fatiha ambapo nguzo katika nguzo swala swala yako hakuna pale mwisho unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuepushe ghairi maghdubi alaihim wala dhalin Allah Subhanahu wa Ta'ala kila wakati katika swala yako unamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na hizi hawa watu wawili Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na Wayahudi Allah Subhanahu wa Ta'ala akuepushe na Manaswara kwa kitu gani walisifika hao Mayahudi? Kwa kitu gani walisifika hao Wanaswara? tukasema ili mtu ashukuru neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwanza amtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha baadaye azifahamu zile neema ndio kwamba ndani yake ili apate kumshukuru. Wayahudi hao walikuwa na elimu ya hali ya juu lakini wao kwa elimu yao hawakuwa wanaifanyia kazi elimu yao. Nikawa ndio sababu ya wao kuwa katika njia ya ambayo si sawa Manaswara walikuwa hawana elimu bali wao walikuwa na ibada yao juu ya ujinga ikawa sababu ya wao kupotea lakini sisi waislamu amekwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia neema ya Uislamu sisi tunasoma kisha pili tunaifanyia kazi yale ambayo kwamba tumeyasoma ndugu zangu waislamu ni'matul islam wa ni'matul iman neema ya uislamu na neema ya imani ni katika neema kubwa zaidi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzukia huyu binadamu hasatan huyu ni Muislamu. Qala Mujahid fi qawli ta'ala. Mujahid akifasiri hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wasbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina. Mujahid anaifasiri hii aya, Allah anasema amwamininie nini neema zake za dhahira ambapo ziko wazi wa batina na neema ambapo zimefichika, asema qala hiya Allah ilaha illa Allah Neema ambayo imefichika ni neema ya la ilaha illa Allah, neema kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia wewe kuitamka hii kima tukufu. Neema kubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kukujalia wewe kutamka hii kima amekwamba uenda kesho na kuokoa na adhabu ya moto. Ndugu zangu, hii neema kubwa lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii neema. Baada ya neema, neema anasema ma an'ama Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajapata ala ajapata kumpatia neema mja ni'matan afdal min neema amekomba ni bora kushinda an arafahum la ilaha illa Allah kuwajulisha na kuwafahamisha la ilaha illa Allah akaifahamu la ilaha illa Allah na maana yake na kuifanyia kazi wallahi yeye anasema sijaona neema kubwa kama hiyo neema akafahamu maana ya la ilaha illa Allah sawa sawa akafahamu nguzo zake na sharti zake basi hii neema kubwa huyu mtu amejaliwa neema ipi ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfahamisha na kumpatia taufiki ya kuifahamu kima ya la ilaha Allah. waqala ibn abi hiwari asema qultu li abi muawiya mmoja mimi nilimwambia abu muawiya ma adamu ni'ma alaina neema gani kwamba tumepatiwa neema kubwa kwetu sisi si tauhidi akasema neema ambayo kama tumepatiwa kubwa sisi neema ya tauhidi kisha baadaye akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akasema nas'alullah namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alla yusallimina iya Allah subhanahu wa ta'ala asitupokonye hii neema ya tauhid, hii neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu ametupatia asije akatupokonya hii neema ndugu zangu waislamu kwa leo katika umma wa Kiislamu watu wanahitaji wanakufa katika mila isiyokuwa mila ya Kiislamu Wangapi leo licha ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia hii neema kubwa ni ya Uislamu kisha baadaye asipambike na zisifike na sifa ya Muislamu. Uislamu si jina. Uislamu ni mtu akae namna sheria inavyotaka. Aifuate Qur'ani kisawa sawa na sunna zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu si cheti cha kuzaliwa. Uislamu sio kitambulisho bali Uislamu ni dini ya kufuatwa na neema kubwa hii neema ikiwa mtu ishukuru ndio kesha ndio katika mila mkopasia sawa. Wangapi leo watu wanakufuru wakatoka katika Uislamu? Wangapi leo wakaenda katika mapango ya wachawi na waganga ikawatoa katika Uislamu? Kwa nini? Hakuishukuru hii neema ya Uislamu. Wallahi ma tawalla wa ومن يشاقق الرسول bata kwenda mbali na mafundisho yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulihi matawalla huko huko anapotaka kwenda tutampeleka kisha mwisho wanuslihi jahannam lakini adhabu atakayepata tamuingiza ndani ya moto wa jahannam neema ya Uislamu lazima tushukuru neema ya imani lazima tushukuru na hii neema zote hizi hasatan hii neema ya Uislamu na neema ya imani imefungamana na mtu kuwa na elimu niifuate kisawasawa zile masharti ya la ilaha illa Allah ili asijikuta katika njia ya amegombasia sawa ndugu zangu waislamu katika neema nyingine amekomba neema kubwa Neema kwamba lazima tushukuru. Asema neema tusatu. Ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutustiri wal na pia ni neema Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupatia muhula bimaana kutuachia nafasi kidogo. Asema wahia binadamu ni'am hii vile vile neema kubwa wakati sitafanya madhambi Allah Subhanahu wa Ta'ala katustiri. wakati kufanya madhambi Allah subhanahu wa ta'ala asitupatie ukuba adhabu pale pale akatupatia muhula kidogo ili tupate kutubia wallahi ni neema kubwa ya Allah azza wa jalla asema lao Allah subhanahu wa ta'ala law ajalna bil ukuba la halakna law Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala angetupatiliza sisi pale pale adhabu tukifanya madhambi atuadhibu pale pale asema la halakna tungeliangamia la halakna tungelipotea lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatustiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupatia muhula hii wallahi neema kubwa tena sana Makati bin Sulaiman anasema fi qawli ta'ala wasbagha alaykum ni'mata ni'amahu dhahiratan wa batina asema qala amma dhahira amma neema mkombania dhahira ni wazi asema fa islam kwanza neema ya muislamu pili akisema amma batina amma neema mkombania mmefichika fasatruhu alaykum almaashi Allah subhanahu wa ta'ala ni kuastiri nini na maasi ambayo kwamba mnayafanya watu kila siku wanamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini hakuna yule ambaye anajua maasi ambayo mtu anayafanya kwa siri ila Allah lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema yake huruma yake kwa waja wake Allah akawa anawastiri qala lirajulin mmoja mtu alimwambia ni Abi Tamima alimwambia Abi Tamima كيف أصبحت يا أبي تميمة ومشنداجي ومكبيب يا akamjibu asbahta قال أكمجيبه أصبحت أصبحت بين نعمتين والله اليوم من نعمك بين نعمة mbili la adri mimi sijui ayatuhuma afdal kati ya hizi neema mbili amekwamba nimepambukiwa ndani yake sijui ipi ndio bora kwanza dhunubun madhambi satara Allah Allah subhanahu wa ta'ala amesitiri hizo madhambi abitamima Anamjibu yule jamaa, mimi nimeamka leo asubuhi baina ya neema mbili, sijui kati ya hizi mbili ipi ni bora katika hizi neema ambazo Allah amenipatia. Kwanza dhunubu. nasema madhambi, Safara Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amenistiri, fala yastatiu hawezi mtu yoyote ayuajirani biha, kuniaibisha mimi na madhambi ambayo niliyafanya. Allah amenistiri usiku peke yangu katika halwa nimemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini Allah amenistiri kwa hivyo hii neema ambayo kwamba Allah ametupatia bi ahadun wa mawaddatu neema pili asema na mawaddatu na mapenzi na mahaba kadhafa Allah fi qulubi al-ibadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitia akaiweka katika moyo wa waja wake na Allah ikupenda viumbe vingine vyote vinakupenda kwa hivyo hizi neema mbili sijui ipi ndio bora asema la yablughu ilmi wallahi mawadda mapenzi ambayo ndani ya moyo wako Allah Subhanahu wa amenipatia mimi siwezi kuelezea bimaana ni kinaya kwamba mawadda ni zaidi asema wakati kwa baadhi ulama ila akhirlah mmoja katika chuoni alimwandikia kumwandikia binti yake kwambia mabada barua anamwandikia amefakad asbaha bina min ni'amillah Allah mala nuhsini wallahi sisi tumepambaukiwa ndani ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba hatuwezi neema nyingi hatuwezi kudhibiti ma manasihi pamoja na kuwa neema nyingi sisi tunamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema fama nadri mwandikie barua ndio kusoma nadri sisi hatujui ayuhuma nashkur ipi ambako lazima tuishukuru ajaminu masatara je yale mkopa neema nyingi ambapo tunamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajamilun ni nzuri ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amestiri am qabihun ma satara ama katika hizi nyingi ambapo tunamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mbaya ambapo Mwenyezi Mungu amezificha neema kila siku tunamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mmoja akimpatia wasia mwenzake anamwambia faidha khalauta utakapokuwa peke yako fala takul khallamtu, usiseme kwamba mimi niko peke yangu niweza kumwachi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini sema walakin alayka dhaqibu lakini juu kuna yule ambaye kwamba kuna yule ambaye ananiona usiseme kwamba mbaki peke yako hakuna watu wanakuona ikawa ndio sababu ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la Allah Subhanahu wa Ta'ala anakutizama miongoni mwa neema amekwamba ni zile neema kubwa kubwa tumesema neema za Allah ni nyingi neema Ni'matun fathu babu tauba. Ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutufungulia mlango wa tauba. Mlango wa kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, hii ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna Allah Azza wa Jalla lam yaghliq baba tauba. Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaufunga mlango wa tauba duna mahma kana dhunubahum wa maasiyahu namna itakayokuwa madhambi zao na namna itakavyomwasi Allah subhanahu wa ta'ala walakin babu tauba maftuh mlango wa tauba uko wazi yakuli ibn qayyim rahimahullah imam ibn qayyim anasema idha arada Allah bi'abdihi khaira angalia hii neema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake jambo la khairi fatahalahu abwabu tauba Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia milango za tauba si mlango Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia milango za tauba wanadam vile vile wanadam walinkisar Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia milango ya majuto na kujivunja vunja kujidhalilisha kuliko Allah subhanahu wa ta'ala huyu ni yule mje ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtakia heri akamfungulia mlango wa tauba akampatia na ilham akakuwa na wepesi wa kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema wal isti'anatu bihi na vile vile na kujisaidia kutaka kufanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala Wasidu kullaka ilayhi na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiukweli ukweli tubu ila Allah jamia anasema tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nini wote kwa ujumla ili watu wapate kufaulu dawamu tadarrun angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtakia huyu jamaa kheri amemfungulia mlango wa tauba akamfungulia mlango wa majuto na akamfungulia mlango yeye kujisaidia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutubia kwake na vilevile akamfungulia mlango kwa matendo yake kisawa sawa kisha Allah subhanahu wa ta'ala hakumwacha hivyo dawamu tadadhu na akadumu kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa du'a na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala huyu mtu amekomba kakosea Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikia akawa ni mwenye kufanya toba wa taqarrubu ilayhi bima amkana min alhasanati vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfungulia mlango wa mtu kama huyo kujikurubisha karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala bima amkana kadri ya uwezo mko uwezo yeye bila hasanati katika mema huyu alikuwa ni maasi alimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa nia ya mtu kama huyo, Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia mlango wa toba. Watu leo wanamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ghafla akabadilika, nje yake ikawa ni sawa. Ndiyo katika ile ya vipindefu mtu atafanya amali katika amali za watu wa pepo, haitabaki kati yeye na kwenye peponi, ila bila imtangulie kala, afanye matendo katika matendo ya watu wa motoni, aingie motoni. Sawa vile vile na mtu akipopata tena matendo ya watu wa moto isibakie kati yeye na kuingia motoni ila itidiraa kidogo imtangulie kadar atende matendo ya kula ya watu wa peponi apate kuingia peponi mlango wa toba ni mlango mkongoko wazi ala patada patada asema mfasiri mkubwa uyasema alquran hi quran yadullukum ala daikum kwanza quran inawajulisheni kuhusu ugonjwa mkombo mnayougua alquran quran yadullukum ala dawaikum inawajulisheni kaonyesheni ugonjwa kwamba mnaougua wa dawaikum baada ya kuwajulisheni hivi ugonjwa kama mnaougua Qur'ani hiyo hiyo ikawajulisheni dawa ni kitu fulani na fulani akaanza kusema amma da'ukum ama ugonjwa wenu fadhunub ni madhambi kumasi mnizungu sana Ta'ala mwingine katika njia ambayo kwamba si sawa hii ni ugonjwa ambao kwamba wanaugua umma wa Kiislamu lakini Qur'ani hiyo hiyo baada ya kujulisha sisi ugonjwa wetu kwamba ndio madhabi Qur'ani ikatupatia dawa kusema amma dawa hukum ama dawa ya hiyo ugonjwa ugonjwa madhabi fatauba mfanye toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa istighfar na kwenye istighfar kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hii tauba na istighfar ndio dawa ya madhambi ndio dawa ya madhambi ambayo kwamba tunayugua sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawa yake sikwenda hospitalini la dawa yake ni kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pili na mtu kufanya istighfar kwa sawa sawa miongoni mwa neema miongoni mwa neema kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwajalia hii umma asema neema mali kwanza neema ya mali wa taamu wa sharabi wa libas na neema ya chakula neema ya mavazi na neema ya vinywaji qala Aisha Aisha sema radhiallahu anha sema mali abdin hakuna mtu yoyote angalia hii neema amekomba wengi wanapelekea kuifahamu hii neema amekomba neema amekwamba imekaribia kufichika Aisha asema mali min abdin hakuna mtu yoyote yashabul yashrabu al alqaraha safi atakunywa maji baridi maji safi kabisa kisha fayadkhulu bighairi adha maji hiyo haikunywi bila mauti yoyote ikaingia tumboni yake kisa illa wajaba alayhi shukr isipokuwa ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinywaji cha maji ambako unakikunywa maji safi umekunywa maji bila maudhi yoyote basi wajaba alayhi shukr lazima amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii neema Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kwa kuwa kuna wengine wamekomba hata kukunywa hiyo maji hawawezi inabidi wala lichi wanakunywa maji na mapai lakini wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ufanye maji safi maji kwamba imetoka juu mbinguni maji mazuri maji matamu kukanywa bila maudhi basi wajaba alayhi shukuru lazima amshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waqala akasema al-Muzani wallahi wallahi ma adri mimi sijui ya matini afdal katika hizi neema mbili gani ni bora alayhi wa alaykum kwangu mimi na kwangu nini anikmatul maslak je ni neema ya maslahi ya, ya kinywaji ambapo kwamba nakunywa ama maslahi kama kiingizo ambapo mimi naingiza na ninapokula na kuingiza katika tumbo yangu maslahi je hiyo ni neema au neema makhraj, ama ni neema ambapo kwamba baada ya mimi tumie ni kutumia wakati napotoka hizi vitu mbili neema maslahi na makhraj wakati napoingiza na wakati napotoa yote ni neema Asa asema mimi sijui kati ya hizi neema ipi kati hizo mbili ni bora nipate kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha akhrajahu minna faqal Al-Hasan innaha ni'matu ta'am. Asa asema hii ni neema ya chakula. Kusudi hapa neema ya chakula wakati unapokula kwa uzuri kisha ukaitoa kwa raha kwa uzuri hii ni neema lazima umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabila. Thank you. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ndugu zangu waislamu neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni nyingi lakini kuna baadhi ya neema kwamba neema kubwa sasa hizi neema kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupatia ni njia ipi amekupa tuifanya sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni njia ipi pengine tukiifanya hii neema Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuzidishia Jambo la kwanza, tarkul maasi. Neema afya mko mko ndani yake. Neema Uislamu mko mko ndani yake. Ukitaka ifadhike, ukitaka izidike, ukitoka vile vile neema kama hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala ithibitishe ni mtu kuacha maasi. Qala al makhlab bin Hasan asema ashukru tarkul maasi. Kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ni mtu kuacha kumwasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mtu akimwasi Allah Subhanahu wa ta'ala hii ni sababu ya neema kuondoka Vilema ambako mko ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukuondoshea kwa wewe kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ndio Qur'ani ikatuambia dawa, ikatuletea na ugonjwa, ikatuambia ugonjwa, ugonjwa ni huo kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dawa yake ni tauba na istighfar. Kwa maasi inaondosha neema ambayo kwamba mtu yuko ndani yake. Kwa hivyo mtu anapokuwa ndani ya neema lazima amshukuru Mwenyezi Mungu sawa sawa na aachane na maasi. Jambo la pili, ambaye kwamba inadumisha neema ile mtu atakokuwa iko ndani yake anadha ni mtu kutizama kutizama vipi ila ahli alfaqa walbala wale watu ambao kwamba hawajiwezi na wale watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia mitihani sampuli sampuli hii asema fa inna dhalika mtu kuangalia wale watu ambao kwamba hawajiwezi mtu kuwatizama wale watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawapatia balaa tofauti tofauti hii yujibu ihtiramu neema hii inapelekea mtu kuihifadhi na kuiheshimu ile neema yuko ndani yake. Ni tajiri akimwona maskini anahifadhi, anaheshimu neema ndio kama iko ndani yake. Ni mgonjwa ama penginepo ana afya, amwangalia yule kama ni mgonjwa, neema yake ya afya atahifadhi na ataiheshimu ile neema. Wa adamu lihtiqariha ili kuangalia wale watu kwa Mwenyezi Mungu amewajaribu. Yeye kuangalia wale watu kwa manufaa inamfanya mtu kutodharau neema utafanya hii mema penginepo kuna akasema hili ndogo walidhalika angalia qala nabii sallallahu alayhi tunasema idha nadhara ahadukum ila ma, ila, ila man huwa fudila alayhi fi mal mtu akimwangalia yule ambaye kwamba amefadhilishwa zaidi yake katika mali maskini akawa anamtizama mwenye tajiri lengo lake ni akue kama mwenye tajiri mwisho asema tumesema falyangu ila ma huwa asfala basi angalia yule ambaye chini yake Usimwangalie yule ambaye yuko juu yako, mwangalie yule ambaye yuko chini yake. Kwa nini? Nasema unduru ila man huwa asfala minkum bimaana wala tanduru ila man huwa fawqakum, msiwangalie wale ambao wako juu yenu, sababu fa huwa ajdaru alla tastaru ni'matullahi alaykum. Hii ikiwa mtu atamwangalia yule ambaye yuko juu yake, basi ile neema ndio kwamba atakuwa yuko ndani yake hata yeshimu hata ifu hata ifadi ataangalia si kitu angalia Imam Nawawi yanasemaje Imam Nawawi akifasiri hadithi anasema wa Ibn Jarir wa ghairi wanasema hadha alhadith hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jamul anwa' min alkhair imekusanya sampuli mbali mbali za khair kwanza asema lianna insan tabia binadamu idha raa man futila alayhi fi dunya akimwangalia yule ambaye kwamba amefadhilishwa juu katika dunia masala ya kidunia talabat nafsahu mithlu dhalik atataka afate namna yule alivyo nayo aimwangalia mtu ana jumba mzuri ana gari mzuri yeye pia natamani kuwa na kama hiyo mwisho wastasghara ma inda na ila ile kwamba kunao si kitu ataona ile kwamba Mungu amemjalia si chochote kwa nini akili yake yote anataka amfikie yule ambaye Allah amemfadhilisha asema maeneo ni'matullahi ta'ala wa harasa ala ziyadi na atafanya pupa kujaribu kujiongezea mali ama atafanya pupa kila njia atajaribu kumfikia ule ili au yukaribahu au amkaribie wa hadha huwa na hii anasema ndio tabia ya watu ndio hapo watu wakaanza kwenda kwa wachawi ndio hapo watu wakaanza kwenda kwa waganga kwa nini pupa anataka kuwe kama mtu fulani hasa nikaanza Anashukuru yale kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amemjalia. Anataka awe kama fulani, anataka akue kama mtu fulani. Mwishowe ikaamua kuchukua njia ambayo kwamba si sawa. Mwisho miongoni mwa sababu ambapo kwamba inapelekea mtu kuhifadhi neema zake asema mujahala shaitani mtu kumpiga vita shaitani walistiadatu billahi min na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweke mbali na shaitani kwa nini Kala imam ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim asema walamma arifa adu Allah iblis alipojua ajue Mwenyezi Mungu Iblis qadra maqama shukr heshima daraja ya mtu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa annahu min ajalli maqamati na kule kumshukuru ni katika visimamia kwa manichukufu wa alaha asema jahala ghayatahu Iblis akajitahidi kisawa sawa yas'a fi qat'i an-nas anhu kuanzia watu kutomshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini Iblis alifahamu kwamba ikiwa watu watamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio sababu ya yeye kukosa wafuasi ndio sababu ya yeye kukosa wafuasi ndio kwamba kesho atana na yeye motoni lakini mtu akimshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio sababu ile neema kuzidi mwisho tarkul mukhallatu ahlul ghafla mtu kuacha kuketi na watu wenye ghafilika mtu kuacha kuketi kuchangamana na watu wamekwama mahali ghafla wenye kughafilika sema fa inna mukhalafahum kukaa na watu wenye kughafilika Tanza shukru inamzuia mtu inamsuluhisha mtu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa tubidu anitafakkuru fi ni'am na inamweka mbali kufikiria katika ile neema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia nini kutangamana na watu waliokuwa mnaghafilika kutangamana na watu ambao pengine kwa hawana malengo katika hii dunia basi watu kama hao ambao kwamba hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio sababu ya wewe vile vile kutoishukuru neema ndio kama uko ndani yake ndio sababu ya wewe vile vile kukaa mbali na kuitambua neema ambayo kwamba Allah amekupatia kila ni hasan mmoja aliambiwa Hasan basari ha huna rajulun hapa tu kuna mtu Hasan la yujalisu nas huyu tabia yake hakai na watu kabisa fajaa ile Hasan akamwendea yule mtu kwamba amekwamba kaambiwa huyu apendi kukaa na watu Fataala wa ndali kakamuliza wewe ni kwa nini upendi kutangamana na watu? Ni kwa nini wewe uko peke yako peke yako? Fakala akamwambia inni amsi wa asbaha baina dhambi wa ni'ma mimi kila siku nikiamka na na nikiingiwa na jioni naamka baina dhambi na baina neema bora hiki mimi nikaangalia bora zaidi an ashtaghila nafsi ani nasi nikae mbali na watu nishughulishe nafsi yangu bila istighfar <laughs> kufanya Allah subhanahu wa ta'ala istighfar mina dhambi katika madhambi kwa maana yafanya wa shukru lillah na vilevile nikaona mimi ni bora nikae mbali na watu nipate muda wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala neema katika neema ambayo kama nilipatia fakala alhasan hasan akamjibu akamwambia anta indi wewe kwangu mimi ya abdullah afqaha minni wewe una elimu zaidi yangu inna allah la malaikatahu yusalluna nabii yula ibn rasul sallallahu alayhi wa sallam taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid فضل هم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعد وسلم سلم أجمعين اللهم أجل سنة المسلمين وأدلنا شكا المسلمين وانصر في شكا في كل رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير من الأمان ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله أقم الصلاة